Dros y penwythnos, hedfannais i i Gynarfon gyda ffrind. Dyma fi, a boes yr lawen. Dyma fi ffrind, a boes yr lawen. Mae tawydd yn braf, ond tipyn bach o cymylog. Dwi'n hedfan dros y bryniau, dros y mynyddoedd, a dros y traeth. Mae mae sawl aw alfen a bwys y traeth. Dyma fy mae sawl. A ôl dwi'n glanio, es i am dro i edrych ar y awennau eraill. Dwi hoffi uh, ai awen yma. Mae'n nice iawn. Mae fy nain hoffi jet. <laughs> jet eraill. Mae lawr o bobl ar y traeth. Mae ar ôl dwyrnod neis hedfan nice i adre.